Gaur abenduaren irua Euskararen nazioarteko eguna dela izenak dion bezala, nazioartean ere Euskara ospatuko da. Hortarako, birminganerat joanen gira telefonoaren beste puntan baitugu, ira hortigosa, egun ontzuri ira. Egunon, egunon bai. Beraz, eh, Birminganen irakaslea zira, Bretania hondiko bigarren hiri nagusia dugu Birmingan. Ba, lehen ira zure buruaren aurkezteko, um, ango unibertsitatean Euskara irakurlea baitzira. Zure ibilbidea kontatzen aldi guzu pixka bat, nolaz eh, Euskara irakasten ari ziren Birminganen? Ba, bueno, ni izatez, e, eh, itzultzailea naiz, e, gazte izen ikasen duen, eta gero Liverpoolera etorri nintzen lanera, eta Liverpooletik aukera izan nuen Liverpooleko unibertsitatean ere Euskara eh, irakasteko, eta azkenik Birminghamen aterazen plaza bat eh, lortu nuen etxepare institutu hori esker, eta nabil klase ematen, eta Euskara hizkuntza klaseak emateaz gain, Euskara gizarte eta kultura klaseak ere ematen ditugu Birminghamen, eta Euskararen hizkuntza txikia parentesi artean, edo, eh, izan da, nahiko ikasle ditugu, hogei bat ikasle baitugu, beraz? oso posi gaude. Hain zuzen, eh? ikasle hauek nolaz Euskara ikasteko autu hori egin dute? Kondatzen dizute pixka bat eh, hoien autua? Uste dut orokorrean badela Euskararen berezitasun horregatik. Euskara hain berezia izateak eh, erakartzen ditu batez ere ikasleak. Eureke eh, erresuma batuan gainera badaukate galesarekin edo ba, familia hartasun hori eta badakite ezagutzen dituzte euskara, em, perkatu hizkuntza txikiak, eta orduan uste dute euskararen berezitasun horrek erakartzen dituela. Gainera gehiengoak Espainiar filologia ikasleak dira eta arduan entzun dute Espainiar esatuan hitz egiten direla ba, Espainiaraz gain beste hizkuntza batzuk eta institutoan edo ikasi dute eta arduan horrek erakartzen ditu. Eta gero bestalde kultura eta identitate hain ezberdina egotea Frantzian edo Espainian, eurek ikasetzen moduan ez, eh, hain identidade ezberdinak egoteak ere eh, erakartzen ditu, edo hori esaten diate behintzat. Mhm. Eh, badute asmorik, egero eh, ez, da, ez dakit Euskal lan egiteko, edo pentsatzen dute Euskara ikastearekin hizkuntza erabiltzen alko dutela, gero beren bizian? batzuek Eh, linguistika kontuen gatik egiten dute, ba, beste ikuspuntu bat arren, zen Euskara ina ezberdina, ez da, ba, asko laguntzen diela gero beste ikuspuntu hori eh, izateko, eta bar, baina, baina beste batzuk, bai, badaukate Euskal Herri bateko asmoa, adibidez, atorren urtean eh, Erasmusean, eta Euskal Herri det, e, joateko badaukate, orduan, e, nahi ikasten jarraitu nahi dute, eta erabiltzeko prest daude, eta horregatik, neko lango gorra egiten ari dira egia zan, bai. Mm. Ba, gauza bat ere nahi galdegin, Euskal Herrian bai. berean eh, Euskara ikasten dutenek, erraiten digute biziki hizkuntza zaila dela. Zer diote zure ikasleak? Ba, bai, bai etzaten dute, batez ere nork eta alako kasuak ikasten hasten direnean, bai, nahazten dira, baina alere, e, guztiak adoz zaude hain zaila izateagatik eta hain ezberdina, errazagoa dela ikasten ez dutelako beste hizkuntzekin e, nahazten. Zeren, eurek ingelesa ingitzaiten duten, ez hori denez euren ama hizkuntza, ba, gero ikasi barutenean gaztelera, frantsesa edo italiera edo portuguesa, danak osantzekoak iruditzen zaizkie. Beraz, Euskara ikastean nahiko zerot ikasten dira, eta orduan ez daukate zerekin konparatu, eta horregatik esaten dute, azkenean uste baino errazagoa dela. Hmm. Ba, hobe, azkenean, eh? eta lortzen dute, bai. lortzen dute, eh? Euskara ikasten, zure laguntzaile bai, bai Bai, bai, bai, lortzen dute, ez dute Euskaldun zahar baten maila izango, engaraterran gaudelako eta ez norekin hitz egin, nirekin baino, baina Euskal Herri da doazenean nabaritzen dute ikasi dutela bai. Mm. Baina gaur, abenduaren irua, Euskararen nazioarteko egunakari, ba, intzuzen, birbinganeko unibertsitatean, eh, itzaldiak antolatuak dituzue, Xabi Baia ere, hor izanen da, ba, konta iguzu pixka bat eh, gaurko egunarekin antolatu duzuena? ba, gaur amabietan hasita eta zazpiak arte, hainbat ekitaldi izango ditugu, e, Euskara hizkuntzari buruzko itzaldi batzu ez gain, ba, Xabi paia izango dugu donostiko e, e, Europako kultur e, iri orkesteko eta gero ba, hori mundura ekartzeko, eta bestalde bertsolaritza eta bat ere emango du sabi paiak, eta oso pozik gabe, etorri delako gainera sabi ere izan zen bere garaian bermengameko irakurle eta uste dut bera ere pozik dagoela ba, eta ikusteko ea nola jarraitu dugun Euskara irakasten. Gero ere, ba, itzango ditugu biokimikari pare bat e, Euskal e, zukaldaritzan zientziak ekar, e, izan dituen ekarpenak e, aurkesteko eta hori biokimikako departamentuarekin bil, e, batera egingo dugu. Hori ere oso importantea iruditu zaigu, gero Euskararen eta Euskal Herria eta Euskal Kultura zabaltzeko beste departamentuetan, zer ematen du bakarrik hizkuntza arloan daukagula eta azkenik noski ukiko ditugu ba pintxoak, janaria, pro, euskal produktuak ekarri dituzte, txakolina eango dugu, e, euskal dantza tailer bat ere egin behar dut nik, e, musika pizka bat eta gehien bat giroa alaitzea eta euskara zer den eta euskal kultura zabaltzea da gure gaurko asmoa. Euskararen besta beraz Birminganen urtean zehar ere egiten dituzue beste ekitaldi batzu edo Bai, bai, bai, urtean zan, egiten ditugu, ba, ba, zinema ekitaldi bat, katalanarekin eta galizierako departamentuekin batera egiten duguna, eta euskal e, film bat aurkezten dugu, eta zuzendariak etortzen dira, eta hitz egiten dute, eta gero urtero izaten ditugu itzaldi pare bat urte bakoitzean, ba, ezberdina, gai ezberdinak, historia, literatura, kirmen uribe izan genuen irailean, baita ere, orduan, bai, em, zaiatzen gara aliketa e, ekitaldi gehien antolatzen, eta mm. jende gehien erakartzen ba, biziki ongi, utziko zaitugu, ira ortigo badakit lanera, titzuli behar duzulazuk ere. Bai. Festa hon, beraz egun, eh, Birminganen Euskara ongi ospatu eta gora ezazue, eta beste aldi bat arte? Ezkerrik asko, ezkerrik asko egon behatxe eh? Ezkerrik asko. Leire Zabala gurekin dugu, egun onzuri Leire? Egunon. Beraz, lehen, eh, ira ortigosarekin, Birminganeko Unibertsitateko eh, Euskararen egunari interesatu bagira, zu eh, Moskuko Unibertsitateko irakaslea zira. Ba, zuri ere galdeginen dizu, tepizka bat, nolaz ba, Moskuko Unibertsitatean bururatu duzun Euskara irakasten? E, Etxepare Euskal Institutuak hemen dauka irakurletza e, aspalditik, hori urte baino gehiago, eta beno, plaza, plaza bat zegoen e, autagaitza aurkeztu nuen, eta eta aurten iritsi nintzen, ona. E, eta nik e, amabi ikasle ditut, e, maia desberdintakoak baina batez ere berriak, mm-hmm. eta e, ba, irak esan duen antzera bai, hemen ikasleek batez ere e, filologoak, hizkuntzalariak dira eta euskara maite dute alde batetik oso hizkuntza desberdina delako, baina baita ere ba, gure kultura eta eta ondarea oso aberatsa eta interesgarria iruditzen zaielako. Hmm. Ezagutzen da Euskal Herria, Moskun, Euskara hizkuntza amabik ikasten dutela, baina orokorki ezagutzen da Euskal Herria, eta zer, zer diote Euskal Herria zein zuzen? E, ba bai, mm, pentsatzen duena baina goiago. Eh, nik e, galtzen diat, niri galtzen diatenean goa zara, eta nik esaten dut Euskal Herrikoa. espero nuen, agian haiek esatea, ha, ah, eta hori nondago, askotan, bai, sarritan, e, azaldu behar dut, baina baina sarritan sarritan badakite eta badakite daukagula hizkuntza desberdina e, uste dut oso interesgarria dela normalean interesa badukate eta galdetzen dizute ba e, bueno ta da indesberdina, e, nolakoa da jendea, askotan ere egia da galdera politikoak e, egiten dizkizutela, haintzat oso interesgarria da jakitea ba, Euskaldunok zelako ba, kultura daukagun, historia, e, ba, euskararen jatorri misterotxoa, e, misterotxo horrek ere erekatzen dien, bueno, ba, gauza asko interesan daukate, eta gainera duela gutxi, e, hemen Rusian den, telebista programa batean e, Euskal Herriari buruzko alako dokumental bat egin zuten eta horregaitik ere orain jende, jende gehiago jakin izan du ba, Euskal Herria ba, badagoela eta anonko katzen den, bai, hori da. Beaz, Euskararen berezitasunak erakartzen eh, dituela, hizkuntzaren aldetik eh, desberdintasun handiak badira, pentsatzen dut, eh, Rusiagaren, Rusiagarekin konparatzen balin badugu, zaila zaie Euskara ikastea edo lortzen dute, ba, entzun dugun bezala, birgiming hemen bezala? E, bai, gauza batzuk haientzat zaiak dira, adibidez, ba, zer noin nor, edo ergatibua, baina egia esan, e, hemen gokasleak oso onak dira zeren eta, bueno, unibertsitate hau oso unibertsitate hona da hemen selekzio bat egin bar dute e, sartzeko eta alde batetik oso, oso argiak dira eta gainera interesan dira daukate bai bentan gainera eurentzat e, euskara ikastea bada lako bueno, hobi, baina serioski hartzen dute. Haiek hori badago euren programa programatik ah, ez dute ez dute derrigorrez ikasi behar horregaitik, nahiz eta gauza batzuk zaiak izan haientzat, ba, gogo sekiten diote ikasteari eta horregaitik egia zan oso, oso azkar, harin-harin ikasten dute bai. Hmm. Motibatuak, eh? ikasle motibatuak Oso, dituzu. Bai, bai. <laughs> Eta gaur, eh, ba, Moskun ere, Euskararen eguna ospatuko duzuela, Etxepare institutu, Institutuaren laguntzarekin, ba, pixka bat, eh, egungo programa edo egitaragua adierazteko, eh, zine emanaldiak eginen dituzue? Bai, e, izango ditugu kimuak labur metraiak, e, baina hortaz gain ere, dantzarik ekuiko dugu, gauza desberdinak, adibidez, ekuiko dugu itzaldi bat, e, nerea madariaga pisano e, irakasleak emango duena, mm, etorri dira prezeski euskal herritik egun honetan, e, ona, ba, itzaldi berezio bat emoteko. Gero, mm, Berarekin batzera, Etxepare Institutuko zuzendaria izpeagoenaga izango dugu hemen, e, eta Mari Jose Ola Ziregi, e, Euskararen sustapenerako e, altura duna dena. Eta haiekin batera, etorri zaigu, e, Juancho Zeberio, piano jotzaia eta musikaria, zeren eta guretzat e, batez ere izango dugun sorpresan edo izango da kontzertu bat, e, Juancho Severio pianoan izango dugu, eta beno, bakurtso hasieratik <laughs> e, ikasleekin batera itzulpenak egin ditugu, Euskal Abestien itzulpenak, orduan, pasarte batzuk egingo ditugu Euskaraz, batez ere jendeak ezagun dezan zelakoa den euskal musika, baina ondo ulertu ditzan ere letrak, e, ba, kultura eta esan aia ulertu dezaten, e, pasarte batzuk e, rusera zabestuko ditugu, eta mm, gero amaieran, hau da sorpresa moduen, baina e, izango dugu txoria txori, bai, egoak, abesti mm. izango dugu hainbat izkuntzatan, e, horien artean, ba, alemana, eta katalanera, frantxeses ere izango dugu pasart, pasartetxoa, e, ingelesez, Beno, azkenean, hemen entzule izango ditugu errealde desprintako pertsonak, eta horregaitik nahi izan dugu haiek mesua, eta eta porbet, edo pizka bat, <laughs> amini bat, e, Euskal Abestietan zer esaten denez, mm. horregaitik. Osongi, oso programa polita, ba, zure ikaslek pentsatut parte hartuko dutela, baina kanpoko beste ikaslek ere eh, parte hartzeko parada izango dute? Bai, bai, egia zen, beno, e, aspalditik ari gara hau prestatzen eta hemen egon gara izan gara jende guztiarekin hitz egiten eta gainera izango dugu testua, bai? Eta emango ditugu letrak, abestien letrak. Horrela jendeak, nahi, e, ba, bere ala melodia, melodian sartuta, letra ukita, e, eh, nahi dugu alako kantali bat bezalakoa egitea, eta izango da irekia. Ez da bakarrik alako kontzertu bat jendak entzuteko, eta ulertzeko baizik eta parte hartzeko, hori da gurasmoa bai. Biziki ongi, eskertze zaitugu leire gurekin izanik Euskararen eguna ospa ezazuezuek ere goraki moskun. Mil esker? Eta zuek, mil esker, izan